Well, we're going to uh, look at some more things of what God's Word says about Jesus being born. Мы еще больше рассмотрим о том, что говорит Слово Божье о рождении Иисуса. Can I, I want to mention something here before we start. Я хочу кое-что заметить перед тем, как мы, мы начнем. Whether it's on a Sunday morning, или же это воскресное утро, or Bible study, или изучение Библии or even домашнего, when you're reading your Bible by yourself. или же когда вы читаете Библию сами. Always remember this. Всегда помните. It's not just about learning more information. Тут не просто заключается просто в том, чтобы изучать, ну, узнать какую-то новую информацию. That's, that's inadequate. It's not, it's not enough. Это неправильно и недостаточно, если мы только это и делаем. We have to ask the question, Нам нужно задавать вопрос. How does that help me live as a Christian? Как это помогает мне жить как христианин, как последователю Иисуса Христа? Как эта информация, которую я узнал, как это применяется в моей жизни? И это то, что нам нужно делать каждый раз. So we're going to review some important truth, information from God's Word. Поэтому мы э, сейчас повторим или узнаем Э, истину Божью о... Извините, истину из Божьего Слова. But then we have to ask the question. Но потом нам нужно задать следующий вопрос. So what? И что теперь? What does that mean for me? Что это значит для What does меня? It mean for, for our life? Что это значит для нашей жизни? All right. Хорошо. <clears throat> well, we're going to be in Luke chapter 2 today. Сегодня мы будем читать Луки вторую главу. Luke chapter 2, verses 1 Евангелие от Луки, 2 глава, стихи с 1 по 20. Whenever you open a gift, когда бы Когда вы открываете подарок, birthday, или же на свой день рождения, married или же если вы женаты, то на вашу годовщину, или же на Рождество, на Новый год. gift, когда вы открываете подарок, видите подарок. Может, вы долгое уже время видели. И been там этот подарок стоял там и, и смотрел на вас. И наконец-то пришел этот момент. Время открыть свой подарок. So with anticipation and expectation, и с ожиданием, and with wide eyes, и с открытыми глазами, and your heart's pumping, и ваше сердце стучит, вы берете этот подарок в свои руки, and you очень-очень осторожно. No, да, да, нет, нет, конечно, я так не открываю. Нужно разрывать упаковочную бумагу, время. Нужно разорвать упаковочную бумагу. Girls oh. don't. We say my paper. I don't read <laughs> Guys, you understand, okay. Ребята, ну вы поймете меня. А, okay. You rip that thing open. Вы разрываете эту бумагу. That that paper and the box have been so cruelly hiding from you for all Эта бумага и эта коробка жестоко прятала что-то от вас все время. И наконец-то, после того, как вы осторожненько открыли, You take the gift and you actually этот have подарок, it in your hand. и он теперь наконец-то у вас в руках. What a beautiful gift. Какой прекрасный подарок. You're so thankful for this И вы очень сильно благодарны за этот подарок. ah, you have so much У вас столько And you радости. feel so humble Вы receiving this чувствуете gift. себя э, настолько смиренным или кротким, Because получая этот подарок. Потому что этот подарок представляет собой the love любовь какого-то дорогого друга или же члена семьи. It's not just the gift itself. Это не просто э, сам подарок, It's what it represents. но что он собой представляет. That's why when a parent particularly Поэтому, когда родители в особенности, opens that gift and it's from one of your и когда ты открываешь подарок, который от одного из твоих детей, and it's да. И это, ну, по сути, ничего. You gotten gifts like that? I've gotten gifts like that. Может, вы получали такие подарки, но ну, я да. But it's beautiful. Но ну, это прекрасно. And you treasure it. И ты хранишь его. You protect it. Ты защищаешь этот подарок. You always remember. Ты всегда помнишь, кто подарил тебе этот подарок. How could you ever forget? Как можно вообще забыть? Because it was given be, from the, it was given to you from this special person. Потому что этот подарок подарил тебе особенный человек. Whether it's a silly little thing from your from Или one же of your children, это какая-то вещица от одного из твоих детей, or is it something very, very expensive? Или же, может, это что-то дорогое и очень что-то особенное от близкого друга или же родственника. At Christmas, this time of the year, на Рождество, в такое время, we celebrate what the Bible says. мы празднуем, как говорит Библия, 2 Corinthians 9, verse 2 Коринфянам 9 глава, 15 глава. Неописуемый подарок. That's what the Bible says вот, вот как называет это Библия. Jesus is an Иисус – это неописуемый подарок. Иисус, Сын Бога, Мессия, Спаситель. Он был дан нам для нас. Каждый год мы э, вспоминаем о невероятной любви Бога к нам. Его любви, о Его милости, благодати his one and only son в том, что Он послал Своего единственного Сына ради нас. How can we not be excited about как мы можем не радоваться и не благодарить за это? Как мы Э, как мы не можем чувствовать вот радость великую. Как мы можем вообще забыть, кто дал нам этот подарок? Как мы можем забыть, почему Он подарил нам этот подарок? Как не можем мы его хранить и оберегать этот подарок жизни? Насколько мы благословлены. Насколько мы благословлены иметь Творца, который любит нас и хочет для нас все, все самое лучшее. Вот это Рождество. Вот поэтому мы празднуем Рождество. Так что же произошло? Что произошло 2000 лет назад? The story is recorded there in Luke chapter 2. История записана вот здесь, в Евангелии от Луки, 2 глава. There are at least six parts to the story. Там, здесь хотя бы шесть, есть шесть частей в этой истории. Let's look at them very quickly, okay? Давайте быстро пройдемся. Number one. Первое. Number one, verses one to five. Стихи с первого по пятый. Okay, let's read those verses. Давайте их прочитаем. Okay. В те дни кесарь Август издал указ о проведении переписи по всей Римской империи. Это была первая перепись, она проводилась в то время, когда Сирией управлял Квирини. Поэтому каждый отправился в свой город для регистрации. Иосиф тоже пошел из галилейского города Назарета в Иудею, в город Давида, называемый Вифлеем, потому что он был потомком Давида. Он отправился на перепись вместе с Марией, которая была с ним и ожидала младенца. Okay. In these five verses, вот этих пять стихах we see what God did мы видим, что сделал Бог, to make sure чтобы убедиться, that the birth of the Son of God, что рождение Сына Божьего the birth of the Savior, the Messiah. То есть рождение Спасителя, Мессия, would take place in Bethlehem, произойдет в Вифлееме, not in Nazareth. не в Назарете. Where did they live? Where was Где their они home? жили? Где был Mary их дом? Joseph, where was their home? Где жили was Мария и Иосиф? В Вифлееме? No, Нет. They lived in Nazareth. Они жили в Назарете. If you know the geography of Если вы знаете Israel, географию Израиля, Nazareth is way up north. Назарет э, на севере, And Bethlehem is way down а south. Вифлеем на юге. в ю- на юге. Why would they go down there? Почему они- им нужно было туда They had идти? no reason to go down there. Причин не было, чтобы туда идти. So God prepared the way for them Поэтому to Бог have to go down to Bethlehem. приготовил путь чтобы они должны были пойти в Вифлеем. Что такого особенного в Вифлееме? Это город Давида, великого царя Израиля. И Мессия тоже является царем. И он потомок Давида. Поэтому ему нужно было родиться в городе Давида. This is what God did to make sure that that would happen. Поэтому вот это сделал Бог, чтобы это произошло. God can and he does use all kinds of circumstances. Бог может, и он это делает. Он использует все обстоятельства. To bring about his perfect will для того, чтобы осуществить свою совершенную волю на этой земле. And in your life, in my life too. И в вашей жизни, и в моей жизни тоже. Number two. Второе. Number two, verses 6 and 7. Стихи 6 и 7. В Вифлееме у Марии подошло время родов, и она родила своего первенца, запеленала его и положила в кормушку для скота, потому что для них не нашлось места в гостинице. We know these words so well. Мы знаем очень хорошо эти слова. We hear these all the time. Мы слышим их постоянно. We can begin to take them for granted. И мы можем воспринимать их как должное. Two very simple verses. Очень два простых стиха. In these verses. Но в этих стихах in the, even though they are so simple, несмотря на то, что они такие простые, they are incredibly profound. Они невероятно серьезные. Jesus, Jesus was born. Иисус родился. A human, a baby. Человеком, младенцем он был. But also, Но также God became a man. Бог стал человеком. John chapter 1. Иоанна, первая глава. John says, says it this way. Иоанна таким образом это говорит. John 1.14. 1.14. And the Word became flesh. Сказано здесь, что Слово стало плотью. Okay. Хорошо. What does that mean? Что это значит? John, what are you saying? Иоанн, о чем ты говоришь? Verse 1. Первое, первый стих. In the beginning в начале was the word. было Слово. And the word was with И Слово God. было с Богом. And the word И Слово was было God. Богом. Now jump down to 14. А теперь перейдите снова к 14 стиху. And John says, Иоан говорит, and the word и Слово What word? Какое слово? Same word we see in То же самое слово, которое мы видим в первом стихе. Это слово, которое было с Богом и было Богом. Это слово стало плотью, стало человеком. Бог пришел на землю Not some superhero, не каким-то супергероем, Суперменом а, или Халком, whatever, a baby. младенцем. A person just like you and me. Человек точно такой же, как вы и я. Except that person of Jesus. Только этот человек was also God. Иисус также был и Богом. And was different from you and me also. Но он также отличался от, от вас и меня тем, that he was without sin. что он был безгрешен. So these two verses. Вот эти два стиха. This is the moment. Это есть тот момент. Where God became flesh. Где Бог стал плотью. Just a regular birth of a baby. Обычное рождение ребенка. So simple. Так просто. Yeah. So, so incredibly important to the ну, Настолько невероятно важно для Бога. Number three. Third Третье. thing happens. Третье, что происходит. Verses 8 <clears throat> to 14. Стихи с 8 по 14. Неподалеку были пастухи, которые жили в поле и стерегли ночью свое стадо. Вдруг перед ними предстал ангел Господа, окруженный сиянием Господней славы. Пастухи очень испугались, но ангел сказал им, «Не бойтесь, я пришел сообщить вам весть, что принесет великую радость всему народу. Сегодня в городе Давида родился ваш Спаситель, Христос, Господь. Вот вам знак, вы найдете младенца запеленатого и лежащего в кормушке». И вдруг к ангелу присоединилось многочисленное небесное воинство, славившее Бога и восклицавшее «Слава Богу в вышине небес!» а на земле мир людям, которым Он благоволит. Here, here we have the explanation of birth. Здесь у нас объяснение рождения. When, when a baby's born, когда рождается ребенок, normally the father He's going to start, start going around telling everybody what happened. Обычно отец идет везде рассказывает, что произошло. У меня родился сын. Tell everybody he knows. Он рассказывает всем. Because he's excited. Потому что <laughs> When the heavenly, when our heavenly Father saw that the, his son, his one and only son, увидел, что took его upon himself flesh, единственный Сын стал he did the same. он He, went Through the angels, через ангелов he goes and he tells, starts telling он who did he tell first? these, these shepherds. Он рассказал вот этим пастухам. And God, through the angels, Бог через ангелов he explains объясняет, that this baby что этот ребенок is not going to be a doctor, не станет доктором, he's not going to be a lawyer, не станет юристом, he's not going to be a politician, не станет политиком, he's not going to be a school teacher, он не будет школьным учителем. This baby этот младенец is going to be the savior будет спасителем. He's going to be the savior of the world. Он будет спасителем этого мира. This is incredible news. Это невероятная новость. Who needs a savior? Кому нужен спаситель? Everyone. Всем. <laughs> Not just not just a few people. Не только некоторым людям. But everyone. Но всем нужен спаситель. And finally, И, наконец, the Savior of the world спаситель этого мира has come into the world пришел в этот мир, that He is going to provide salvation for. которому Он обеспечит спасение. Number four. Четвертое. <laughs> Number four, Стихи 15-16. Когда ангелы ушли от них на небеса, пастухи сказали друг другу, «Пойдем в Вифлеем и посмотрим, что там произошло, о чем это нам объявил Господь». Они поспешили туда и нашли Марию и Иосифа и младенца, лежащего в кормушке для скота. Okay. <clears throat> The first visitors of this baby Первые пос посетители этого ребенка were the, these same shepherds, right? То есть вот эти же пастухи были. Did they wait a week or ten days or two Подождали weeks? ли они недельку, десять дней, две недели? Can't see the baby yet. Oh. Нельзя еще видеть ребенка. Это ужасно. Нельзя. Good, good thing he wasn't born in Ukraine. Хорошо, что не родился в Украине, да? That same day, the very same day. Тот же самый день. Yeah, yeah, yeah. This baby isn't even a day old. Ребенку еще даже не было одного дня. And he's got visitors. И уже к нему пришли навестить его. And I don't think they had masks on. Я не думаю, что они надели маски. Special coats or whatever. Особенный халат know, they came and they probably were a little smelly, a little dirty. Они пришли, наверное, от них чуть-чуть воняло, чуть-чуть грязненькие были. They didn't, they didn't even wash their hands. Я не думаю, что они помыли руки. There they were. Вот они пришли. I can't imagine this. I'm not a lady. I'm sorry. <laughs> Я этого не могу представить, я не женщина. I've never just had a baby. У меня никогда не было ситуации, когда я только что родила. I've never had that experience. <laughs> Никогда я этого не переживал. Mary, think about this. Подумайте об этом, Мария. She just had a baby. Только что родила ребенка. A few hours ago. Несколько часов назад. Bring <laughs> on the guest. Come on, bring on the guest. Давайте, приглашайте гостей. Я готова. God was so excited Бог настолько радовался about the birth of his son, о рождении своего that he сына, sends the angels to the что он shepherds. посылает ангелов пастухам. The shepherds, they hear this information. Пастухи слышат эту And remember, it информацию. wasn't just information. И помните, что это не просто была какая-то информация. If it was, Если бы what да, would they have done? что бы они Well, сделали? thanks for the info. Спасибо за информацию. Дискон, щепри... ну, Ну, ну пойдем дальше, почти наших овец. No. Нет, они сказали. что это значит лично для меня. Я должен что-то сделать. So what do they do? Что они делают? Go see the baby. Идут, okay. чтобы увидеть этого младенца. <sighs> born. Да, родился ребенок. That's nice. Ну, That's Нормальненько, nice. да, хорошо. No. Нет, They immediately go to see они немедленно идут увидеть and believe for themselves. и уверовать для себя. Yes, yes, the Savior is here. Да, да, think about Спаситель this. здесь. Подумайте об этом. When the angel said that, когда ангел, ангел сказал, что Спаситель родился. Oh, that's oh, э, Да, классно. Sure. Но вот этому нужен Спаситель, да. Вот этому точно нужен Спаситель. <laughs> No, they Нет. they thought about it personally. Они подумали, что это будет лично значить yes. для них. I need a savior. Мне нужен спаситель. So they went to see, Поэтому они пошли увидеть, them, чтобы, чтобы применить это для себя. Okay. So the first visitors arrived. Поэтому пришли первые посетители. Я не думаю, что они там долго были. <laughs> but it was a very important time. но это было очень важное время. Okay, n- part number five. What happens Пятая, next? What happens next? пятая часть. Что происходит дальше? Verses 17, 18, and 20. А, 19 тоже? Yeah, yeah, yeah. No 19, no 19. А, точно. 17, 18, and 20. 17, 18 и 20, 19 пропускаем. Когда они его увидели, то рассказали все, что им было сказано об этом младенце. Все, кто слушал, удивлялись рассказу пастухов. Пастухи возвратились, прославляя и восхваляя Бога за все, что они видели и слышали. Все оказалось точно так, как им и было сказано. Okay. So the next part is after the visit, э, to, to see babe, the, То есть следующая часть, Jesus, после того, как они пошли э, постели Иисуса, что они делают? Нормально провели время, теперь возвращаемся к, к нашим овцам. Нет, что они делают? They tell everybody they see. Они идут рассказывать всем, кого, кто встречается у них на пути. This is important information. This is это important truth. важная информация, это важная истина. And even though it was for them, И несмотря на то, что это было для них, that's why they went personally. Но вот поэтому они лично пошли навестили Иисуса. It was also for others. Также эта информация была для всех. They needed to hear. Им нужно было услышать, им нужно было узнать. Потому что эта новость была для кого? Для всех. Это для всех. Now, part number six, the last part. Теперь последняя часть, mm. шестая. Come back to verse 19. Теперь мы возвращаемся к 19 стиху. <clears throat> А Мария все запоминала и размышляла об этом. We come back to Mary. Мы теперь возвращаемся к Марии. So many things have happened so quickly. Так много событий произошло так быстро. It's like Mary is like так вообще что? Мария, а что происходит? Remember, she's a young, a young girl. Помните, что она еще молодая девушка. She's probably Ей, наверное, ну, 15-16 лет. Uh, no more. Не старше. And all of these things, she, this trip down to Nazareth, the Bethlehem. И вот все эти события, она только что путешествовала с Назарета в Вифлеем. Не могли найти нормального места, чтобы остановиться. В том рождается этот ребенок. Через несколько часов приходят навестить пастухи. <clears throat> Это Для нее, думаю, сумасшествие было какое-то. Только что родила своего первого ребенка. Не просто э, посетители пришли, но незнакомцы. She doesn't know these people. Она не знает этих людей. It wasn't like close relatives wanted to see the baby. Это не были просто какие-то близкие родственники, которые пришли ее посетить. They were strangers. Это были незнакомцы. But what did they say? Но что они сказали? What did they tell her? О чем они ей сказали? Angels Ангелы от Бога told us рассказали нам о They вас. told us that the baby was going to be born. Они рассказали, They что told us родится that he is going to be младенец. the Они Savior. рассказали, что он будет спасителем. She heard this Она это слушала. and she goes, "Hmm, И она подумала, I think I've heard that somewhere before. где-то я уже это слышала. Where had she heard this Ранее. before? Где она слышала об этом? Nine months earlier, Девять месяцев ранее she had heard the same message from Она- an angel. услышала то же самое послание от ангела. Okay. Ah, So this, понятно. hearing this from the shepherds То есть, когда она услышала это от was пастухов, confirming what God had told her nine months before. То есть это подтвердило то, что сказал Бог ей 9 месяцев so, назад. What does this verse say? Что же говорит этот says, стих? She listened carefully. Здесь написано, что она очень внимательно слушала. And she held on too tightly. She held on to these words. И она крепко держалась за эти слова. And she thought deeply about them. И она глубоко о них размышляла. Now, let me ask you a question. Okay? Позвольте задать вам вопрос. Did Mary fully understand all that was happening? Понимала ли Мария полностью все, что происходило? No. Нет. No way. There's no way she did но ну, он не понимала. How do I know that? Как я об этом знаю? Никаким образом. Никоим образом. Think about it. Подумайте об этом. About, about 12 years later, 12 лет спустя she'd been thinking about this all these years. она все эти года думала, размышляла об этом. They made their way to Jerusalem. Они пришли в Иерусалим. Very special time. В очень особенное время. And They left, long story, but they left, Jesus got left behind. Короче говоря, Иисус остался. Ah, о, мы потеряли нашего сына, Он нет. Поэтому они возвращаются в Иерусалим и ищут его. И где они его находят? В храме. он не только слушает учителей, но он также задает вопросы им. And they're just like, Mary and Joseph are just like, И Мария и Иосиф, что происходит здесь? And you read the conversation. Да, вы читаете этот э, разговор. And it's very clear. И очень четко и ясно, that they, Mary and Joseph, что Мария и Иосиф, they do not fully understand они полностью what is going on. не понимали, что происходит. She's thinking. She's Но она думает, она размышляет. She's thinking, what, what is God doing? What она думает о том, что что Бог делает. And she, she believed, she trusted God. Она верила и доверяла Богу. Okay, three examples here. Три примера здесь. Now this is where we got to say, soul, what does that mean for me? То есть вот здесь мы должны задать вопрос, что же это значит для меня? Okay, first of all, the angels. Первое, ангелы. Что они делали? Каким был их характер? Как они поступали? Что они делали? Радовались. Э. Yeah. They were rejoicing. Они радовались. And they were singing. И они пели. Because God Потому что Бог благ. They saw the plan of God unfolding before Они their very eyes, видели перед, and перед их глазами разворачивается план Бога, и они радовались. Is that an example for me? Является ли это примером для меня? Of course it Конечно is. же. Потому что я вижу, как Бог работает в этом мире. Мне нужно радоваться, мне нужно принимать это с радостью и петь песни. Второе, пастухи. Что они сделали? Well, they listened. Они слушали. That's not hard. Это не, это не тяжело. They listened Они carefully. внимательно And they слушали. followed the instructions И God gave они them. следовали инструкциям, которые дал, дал им Бог. And they believed. Они уверовали. И потом рассказывали остальным. Является ли это примером для меня? Конечно же, это пример для меня. Посмотрите на ангелов. Посмотрите на пастухов. Третье. Кто третий? Мария, конечно же. Она была смиренным служителем Божьим. И она крепко крепко держалась to истины, которые она услышала. и она продолжала размышлять над этим истинами Божьими. И то, что Бог сделал. Is that an example for me? Является ли это примером для меня? Of course that's an example Конечно же, это пример для меня. I need to be a humble servant Мне нужно быть смиренным служителем перед Богом. I need to hold on Мне нужно крепко держаться за истины Божьи. I need to think often. Мне нужно часто размышлять. Мне нужно глубоко размышлять о истинах Божьих. What great examples these are Какие великолепные примеры для May нас we be здесь. like the angels. Пусть мы будем как May ангелы. we be like the shepherds. Пусть мы будем как пастухи. May we be like Mary. Пусть мы также будем как Мария. Do you have a question? Do any Есть ли вопросы? Вопросы есть какие-то? Okay. Well, question, let know. Если вы подумаете о вопросах, то скажите мне. Let's pray. Помолимся. thank you, Lord, for this look back in history. Спасибо тебе, Господь, за то, что мы посмотрели историю. So we can know what happened. Чтобы мы могли узнать, что произошло. Lord, thank you that it's not just truth, it's not just information and facts. Господь, помоги нам знать, что это не только какая-то информация или факты. Thank you for these examples that we have in front of us. Спасибо тебе за эти примеры, которые есть перед нами. Today we thank you for the angels. Сегодня мы благодарим тебя за ангелов. Thank you for the shepherds. Спасибо за пастухов. We thank you for Mary. И спасибо за Марию. Help us to learn the lessons that we've seen today. Помоги нам э, учиться из этих примеров, которые мы узнали сегодня. May we, may we develop these, these uh, characteristics in our own lives Помоги нам, Господи, развивать эти характеристики в нашей жизни, so that we might honor you with our чтобы мы могли почитать Тебя своими жизнями. We pray in the name of Jesus,